David Zurutuza, zurekin hasiko gira, errealeko jokolari profesionala. Ipar Euskal Herriari begira, jadanik kampus bat, eh, ikastaro bat antolatu zen, eta errepikatzen duzu esperientzia hori. Horein dela urte batzuk, ba, ikusi nuen behar bat zegoela. Euskalan aldetik, ba, ikastoletan e, ba, hitz egiten zala, baina eh, agian eh, ikastoletatik kanpo e, ba, kirolean edo beste arloetan ba, ba, falta bat topatu genuen o topatu nuen. Eta ba, futbol ikastaro hau e, sortzea burudatu zitzean ba, beste pertsona batzun laguntzarekin. Eta bueno, ez da realaren... E, ideietako bat hau ba, ba, pertsonalki pen, abiatut bai. Ipar Euskal Herriari buruz ari zira ikastoletan bai, mintzatzen zela bai, gaina bai, senitzen zinuen ala ere bai, karrikan gut, egoaldian baino gutiago ez uh, gehien bat kalean eh, karrikan e, eh, bueno bakit kostaldean gutxiago hitz egiten dela barnealdean gehiago Baina gehien bat umeak Ba, ez, da, daude aktivitateak e, eh, ba, bueno, eh, euskeraz hitz egiten direnak eta ba, hortan eh, sartu nahi non. Ipar Euskal Herrian sartzeko, preseski, baliatu zira eh, Eliz Fundazioarekin iten lana, Silven de eh, da erre alako langile, beraz, baliatu zira pixkat esperientzia hortaz, ere instalatzeko eta antolatzeko ikastaldia? Bai, e, eh, Silven Elizeko nagusiak, ba, ba ikastaro hauek eh, egiteko oso ba, doai oso nahi ditu, E, gainera e, iparraldean kontaktu asko eta errestasun asko, baina berak e, e propasatu zianean, ba, nire helburu, bueno, nire ideia zen ba, euskeraz egitea eta, eta silbanekin ba, ba, asiginan lanean. Eta proiektua biatu delarik, e, ze ahera ukanduzu e, augen ganik eta bujasuen ganik ere? E, oso, e, arrakasta handia izan du, e, bueno, nire belarretara etorri den guztia oso ona izan da, positiboa, e, ume guztiak oso pozik izan dira. Gainera, e, hegoaldetik ere ba, jende asko joan zen, e, lehen gurtean, e, nola uda partean zen, ba, jende asko urreatu zen, e, Batzu kontatu zidaten, e, aste guztia ba, ba kanbon kanpina hartu zutela eta hanpasa zutela familia guztiak e, astea. Uarrak, eh, ganduzu, zuk nahi duzula futbola eta hizkuntza euskara, e, elgarrikin lotu eta priseski, ikasle batzuer, familia batzuer, uar batzu kandituztela, zergatik bakarrik euskaraz? Bueno, pixate kontatu gizuet, zer den, eta, bueno, gero arazoak sortu diren, Ba, bueno, eh, egia da, ba, oinarrit bat zen e, euskaraz izango zala. Horrek ematez zigun ere berezitasuna, e, beste kanpu euseri dagokienez dena egin genunean eta eta gurasoak e, bueno, beraren semeak e, sartu zituztenean ba, arazo bat sortu zen, ez? E, guraso batzuk ba, ba kontra zeuden ba, dena euskeraz izango zala eta bere semeak e, ba, hor izan zirela ba, bueno, e, euskeraz jakin gabe, baina azkenean moldatu ziren, e, eh, amar, amabi urteko umeak e, ez dakate arazorik bata besteari ba, ba esateko zer egin, eh, gainera ba, ba ume etzekitenak euskeraz etzekiten ume horietan ere ba behar hori sortu nahi nuen ikustea ba, ba zerbait falta zitzaiela ba, bere ba, herriko ba hizkuntza ba ba, garrantzitsua zala. Eta... Sentsibilizatze lan bat. Hori, hori da, pixkat, sentsibilizatu eta reforzatu ez, e, ba, euskaraz e, bazekitenek, ba, ba, ba erabiltzea ere. Eta etzen izan arazorik e, umeak azkenean fuola ez da, ez da zaila ulertzen. Eta urten e, nahi da, ba, nola ikusi genuen e, agian e, ba, gure filosofia ez da ez genuen eh, itxia izatea nahi eta pertsonatzuk agian pentsatu zene, zene zaketen ba, ba, itxia zala ba, mm, egun eh, hasieran ba, agian eh, klase batzuk egin oso didaktikoak erresak ikasteko ordutxo batekoak euskeraz eta eta hori izango litzateke ba, obekuntza hori gero mailez ba, berdinak pixkatu hori da, hori da izan, ba, agian ez dakitanak ez errez ba, ba, klase oso errexak, eta gero ba... Baina ba, euskaraz. Ba, hori da, hori da, Eta gero ere, izango litza, egongo litzatek ere, ba, ba beste klase batzuk, eh, bai e, buruz, edo nola esaten da... E, lehenengo sorospenak edo... Sokogiak, sorospenak edo sokogiak, bai. Hori da, eta, eta bueno, joko desberdinak ere izango dira. Piskate, ba, naiz eta futbola izan, eh, garrantzitsuena ba, beste gauza batzuk, arlo batzuk eh, ikutzea eta bat ipat nire ikuspuntutik, nire filosofiatik ez e, dena ba, nik e, ba, biskate orkestatuta. Eta nutrizio mailan ere, e, elikaduran badela formakuntza bat? Egunero ba, egongo da klase desberdinak ez, lehen esan duan bezala ba, lehen sorospenak eta bar. Eta elik, elikagaietan ere ba, ba, izango da klase bat, ba, pixkate eh, umeak eh, bai eh, erakusteko eta sensibilia zatzeko ba, bueno, zer jan behar den, zer den ona, zer den txarra, pixka gutxi bera bai. Kirol mailan bada helburu bat ere, detekzio, detekzio bat egitea edo hau batzuei e, profesionaltasunaren gustu emaitea edo badalako e, helbururi gibelean? Ez, e, gibelean da ona da... Helburu pertsonala da ez, astapenean. Per, e, alkia abiatu duzula ez bidez? Eh, bai, bai, eh, nire bidez da, eta nik eh, ez dute inoren eh, eh, izan nahi ez dute... <laughs> Ume bat aurkitu nahi, e, le, urrengo ez dakit e, mesi bat, ez? <laughs> Nebana da umeak... Jo, edo zurutu zabat. E, edo zurutu da, <laughs> norre daki, ez? Ez, e, nire ideia ba, jolastea, ikastea, e, edukazio bat ematean ere edukazioa eta hortik aurrera ba, disfrutatzea. E, ikastaldia, noiz, nola egin zuekin harremanetan sartzeko? Horten e, badira bi, e, bi egonaldi, bi ikastaldi, e, lehena izanen da apirilan, agoporetan, baionan, eta gero bigarrena, bigarrena be, e, joanen urtean bezala kanbon, usta, ustailaren lehen hastean, beraz direktuki eliz, eliz zenbakiarekin, hor 06 hogeita bat, amairu, 0 bederatzi, zazpilau zenbakian hor deitzenan da, hor informazioak eukitzeko, eta gero eh, be, berdin hor eh, eh, Elis, eta Daviden be, eksperientzia bat bizi hor oporretan, ara. Nere web horrian ere badaude ba, bori paperak e, ba emateko ere. Lehen partean, eh, David Zurutuzarekin eh, ari zangira eh, berak antolatzen dituen kampus eta zintzatzen. Erreala eta Ipar Euskal Herria zurekin aipatko ditugu, antion diur er, berriz ere. Erreala, ari da estrategia bat muntatzen edo Ipar aldean garatzeko, nahi du berelekoa gehiago egin? Beraz, bai bai, Errealarekin bai, Ipar aldean etorri dira eta Ipar aldeko Errealza zale eh, talde bat eh, montatu dugu, e, restasunak emaiteko, ea bi, a, bi aldeetan lehena da publiko handiari buruz, beraz, e, reservazio zentral bat eh, montatu dugu, orain, ara, irrestasunak erakartzeko ipagaldeko erraltzale eta ipagaldeko biztan lehi, Beraz, e, erresena e, e, zen, erreserbazio zentral bat e, lortzea eta ukitzea, eta hori hori egin dugu egalarekin eta gero eh, beste helburua da inpresekin jabiltasunak eta agendamantasunak eh, sortu. Beraz hori da eh, nire lana hemen ipagaldean komertzial arduraduna bezala da. E, inpresekin ara komuniikaua egin itz orduak lortu. beste eksperientza bat deskubritzeko donostin, eta eta igala e, egalarekin donosti eta igalarekin ipar euskalerria gehien bat eh, errubi lurraldea errubiko lurraldea bai. Eh, beraz uh, lan hori zuk daramazuna eramiten duzuna hor eh, ala ere enpresen gani kongi hartua da bai bai bai hori nik uh, bakarrik lucidekin hor komunikazioan Ba, eh? hemen iparaldean errubi, uh, errubi, um, zelai eta parte bat dela. Ba, guretzat da errandu dan bezala da eksperientzia beste eksperientzia eksperientzia berri bat eh, lortzea hemen uh, eh, iparaldetik ipar da inpresekin eh, hori um, aukera hori emaitea Donosti ezagutzeko Donostiko kultura eta eta gastronomia ere adibidez eta gero behalarekin uh, direktu bat uh, direktu bat ukaitea, ja partiduak ikusteko eta gero gure elkartearekin hor uh, bai, da, Davide, Davidekin, David Zurutuzakin edo Ilarramendirekin ja dena dena hor, dena hor bildu impresak, jokalariak eta eta no eta estadioan bara. Mm. Futbol eh, mailan iparalde ez dugu egiten eh, talde bat, eh, baten edo bestearen alde dela, atletik zaleagoa dira, egealtzaleak, osasuna zaleak, Piskat eh, kompetizioan ziste talde hori eguziak eh, elgarren artean eh, merkatu horren ahapatzeko? Ba hori ez dut hain ez dut uste eta zeta bada, badago hori berritasun bat da iparaldean ikustea e, egoaldeko serbitzu bat hori iparaldean. hori sasuna edo atletikak ez dute olako serbitzu bat horreinik. Beraz, uh, ba, bezaleak, bai, bai, badira denetako zaleak, bai, ba, gure, guretzat, da, errealtzaleekin izan, baina nire impresekin eta publiko handiarekin, ikuste ut, eh, lehenik iparaldetik donostira edo anuetara joaiteko, da, er, erranudan bezala, da, esperientzia bat, beraz, da, haientzat errestasunak eh, eramaiteko eta er, er, eh, hor ezagutzea hemen badela erreserbazio zentrala bat. Eta ara, beraz, guretzat atletik zare, osasuntzare edo egal zare, ba, denak berdin, ez, eh, balima, nahi balin baute ah, egun bat pasatu donostin edo anuetan, ba, telefono hartuko dugu eta arazuri gabe. Horai, sistem enpresekin ere, uh, diru laguntzen bila ere, eta horren truke uh, eh, normalen bezala aipatu dituzun gauzak, Hala ere, uh, ipagaldetze, konkretuki zer eskintza mota ere, uh, zaleentzat, uh, familientzat, pak batzu badira, nola gauzatzen da zuen proposamena? bi, um, bi partez da, publiko handiarekin, beraz, ba, dira, iru, uh, irreservazio uh, modu ez, bada edo, edo telefonoz, fe, Facebook edo gero mail batekin, eta irrestasuna haientzat da, um, Ukaita, pertsona bat, eh, hor uh, telefonoan edo Gibelean edo frantsesez edo euskaraz mintzatzen dena, hori uh, hartzeko, guk gero donostin, uh, eh, nik donostin eramaten ditut reservatioak, eta berritasun handia horten da mm, egunean partidua delarik, orain badago, mm, badago lego bat, ipar, eh, iparaldeko edo gero frantziako ere eta bai ditugu bordale edo, edo ba, bai bordale edo Mondo marzaneko biztanleak eta hortzen dira partidura beraz bada lego bat e, iparalde eta frantzi, frantziako biztanlea bakarrik eta ni gero gibilean naiz hor ere, serbitzu eh, berdina erakartzeko, hor euskaraz edo frantzesez eh, eh, mintzatzeagatik. Hori da errestasun, errestasun handiena, eta gainera tokiekin, bo bestadioa geita ama bi mila eta bortxeun, ba, bortxeun pertsona badira, eta hortan or, ba, kondatzen alditugu geita bederatzi mila pertsona hor abonatuta. Beraz, bakarrik ilu mila toki badira, hor ez, ez da ikusten ez zelaian baina tokiak eh, eh, eukitzeko uh, zaila da batzutan. Partiduan dietan eta hor adibidez Barcelona edo eh, Madrilen aurka edo, edo derbiaren aurka ere, atletiken aurka, hor normalki tokiak agapatzeko oso zaila da, baina guk beti hor uh, erralarekin hemen iparaldean beti badira. Hori da errestasun handiena eta gero bigarren zatia da impresekin, hor pak, uh, pak batzuk antolatzen ditugu, beraz eh, pakak oso, oso erresak dira da, jatetxe bat, eh, toki bat zelaian edo palko batean, eta gero ba, bada opari bat. Eta irrestasuna eh, impresentzat da nik eta enetaldea egun osoan hor gira e, laguntzeko, e, jatetxa, aurkitzeko eta gero zelaian ere, e, ja, zelaian aparkatzeko eta dena. Dena ez, du, ez dugu deus, deus usten olako, guke impresekin hor biltasun hori atxikitzen dugu. Arrimaretan txertzeko zurekin eh, haintion diur eta errealarekin zer egin? Beraz, eh, gu guretzat bai, uh, bai itugu iru moldea uh, iparaldeko errealarekin, beraz edo zenbaki batekin, 06, hogeita bat, amairu, 0 bederatzi e, zazpilau, hor zenbaki horretan uh, dena, dena antolatzen dugu edo erreserbazioak edo ere itzorduak inpresekin. Gero baugu ere eh, mail bat, elbide bat, da france, eh, eh edo gero Facebooken, baugu eh, Facebook ofisial bat, da isu, i, isu, eta gero uh, bietri ofisial, france. Ara, isu, iparaldeko suri urdinak. Ara. Ara. Antion diur, mire